บุ๊กทู แปดสิบแปดอสมเดสิตอีอสม อดีตการของกริยาช่วยสอง prošlost modalnih glagola dva ลูกชายของดิฉันไม่อยากเล่นตุ๊กตา Moj sin ne htjede se igrati sa lutkom. ลูกสาวของดิฉันไม่อยากเล่นฟุตบอล Moja kćerka ne htjede igrati futbal. สามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมากรุกกับดิฉัน Moja žena ne htjede igrati šah sa mnom. ลูกๆของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่น Moja djeca ne htje doše ići u šetnju. พวกเขาไม่อยากจัดห้อง Oni ne htje doše pospremiti sobu. พวกเขาไม่อยากไปนอน Oni ne htje doše ići u krevet. ขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม On ne smije da jesti sladoled. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต On ne smije da jesti čokoladu. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวาน On ne smije da jesti bombone. ดิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพร Ja smjedoh nešto z a ž e l j e ดิฉันได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด Ja smjedoh kupiti sebi h a l j i ดิฉันได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลต Ja smjedoh uzeti sebi jednu pralino คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ Da li se smjelo pušiti u avionu? คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ Da li se smjelo piti pivo u bolnici? คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ Da li se smjelo povesti psa u hotel? ในช่วงพักร้อน เด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา Na raspustu djeca smjedoše ostati duže vani. พวกเขาเล่นที่สนามได้นาน Oni smjedoše dugo se igrati u dvorištu. พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ Oni smjedoše dugo ostati budni.